Pichqa kaq kapitulo. Iñiqkunawan imaynam kawsanamanta. Amayajaq chaychu mayorniki señorkunataqa. Paytaqa rimapayay itaitaikita hinaya. Musukunatañataq wawqikikunata hina. kunatapas, Payayaqkunatapas kuyakuyuwanyá rimapayay imamaikita hina. Sipas kunatapas rimapaya panikikunata hinaya ama hukman kunata piensaspa. Yanapaykuya, necesitas viuda kunatapas. Sichuhuk mangwawan, kanman wawan, otah willkampas, hinaspaja paykunaya puntata yachachun, wasinpi kajkunapaj allin rurayta. Taita mamangmangya, kuyakuyuan kutichichun, manta Chay jalinmi. chaina ruranata ruranatan munachkan. manapi necesitak mana dios dios ni confiakun. Hinaspam tutapunchaw mañakun. Mana allinkunapi biuda viudam ichaqa, wañusqa hinaña kachkan. Yachachiya tukuy kunata chaynapi mamantapas ama anyachikunankupaq. Pipas kunata mana mantiniyta munaspanqa, tukuymanta llalliqtaqa wasinpi kunata mana inis qipanchakurunñam tapas. Paikat Dios man manaiñik runakunamantapas pioraqmi rikurerun. Listamanqa churay suqtachunqa masnin watayuq viudakunallataya. Paykunaqa kanan qusan wañukuptin mana yapakuqkunallam. Paykunaqa allin ruraq kasqankuraykum riqsichikunanku wawankunatapas allin uywasqankumanta. Samaykachikuq kasqankumanta. Iñiq masinkunata humildadwan sirviykusqankumanta. ñakarejkonata yanapaykusqankumanta hinaspa tukuy imapas allin ruraq kasqankumanta kallpampiraq kaq viudakunataqa amarajyal manja churaychu paykunaqa jesucristuman prometikusqankuta qunqaruspankum huktawan kasarakuyta munanmanku prometikusqankuta mana con manko mana imapas rurananku mi. wasin wasin purin manco, cuento jipir pankom, kunaman chapokong manco, manari manakunata rimaspa. Chaymi ñuqaqa munayman, kallpanpiraq kaq viudakunaqa, huktawan kasarakuspan wawayuq kanankuta, wasinkupi ukupakunankuta, napi inimiguan ama kamachikunankupaq. Wakin viudakunaqa, karunchakuruspankum satanastanya hatichkanku. Sichu iniko huarmipa uta jaripa kanman, viudayaruq Ayukuna hinaptinga, paymi chay yanapanan, chaynapi huñunakuykunapi kax iñiqkuna ama paykunawan sasachakunanpaq. Chaynakaptinqa iñiqkunaqa yanapanqa chiqap Alin Allin pispaya alin allinpa pispaya yanapaychik, tukuymanta Yaliktaha, kunata. Biblia Bibliamnin. Irapi trillashkaq buistaqa amam Kichikcho, nispa. Huklaupipas Nichkantagmi, Yamkaha paguntam chaskinan, nispa. Amaya kasu prisyupaqpas apiychikchu, hukrunalla ancianota tumpaptinga. Uyarispaqa uyarichik Iskaikimsa Testigopan Ishantaya. Huchapi puriqkunataqa Llapallankupaq y chay, mancha kunan cupa. Dios taytanchikpa, Señor Jesucristupa hinaspa angil kunapa ayllampim kamachiki, kay yachachisqaykunata complinaykipaq. Amam imatapas rurankichu, Manarach sumachta Manaraq sumaqta puriybachkaspaykiqa, amayapi mampas makikita churaychu, dirigente canampa y kunapa huchangwan ama huchalikunaykipaq. Qamqa kawsay chuyasunqullaya. Ama yakullatañachu tumay. Tumayqa asbinutawan ya chaylla chaylla Un unqusqaykimanta. Manara husgasqa kupas. Sutichayam wakin runakunapa huchanqa. Wakinkunapam ichaqa chaymantaña riqsichisqa kanqa. Yachasqataqmi runapa allin rurasqankunaqa, y YACHARUPTIN CHIKPAS siempre pipas YACHARUNJA